ऐं पंहिंजनि ॿारनि खे सुञाईअ जे डप खां न कोहो असीं خود ऐं ख़ुदि अव्हां खे रोज़ी डि॒न्दा आहियूं बेशक उन्हनि खे कुहण वॾो डोहो आहे